Երբ խոսում է պատմությունը, անհատները պետք է լռեն։ Աֆրա Բեն։ Ներկայացնում ենք պատմության խոսքը։ Հոչած գետից 1 կիլոմետր հարավ աջ կողմում ծովի մակերևույթից 1640-1760 մետր բարձրության վրա է գտնվում Կատոս գյուղը։ Ըստ ամենայնի բնակավայրը պահպանել է պատմական անվանումը։ Վերջին 200 ամյակում հարևան գյուղերի նման Կատոսը նույնպես բնակեցված է եղել քրդերով։ 1567 թվականին Հակարու երկրի Գետուզ գյուղում գրված մի ծրագիր ավետարանի գոյությունը կարծել է տալիս, թե Գետուզն ու Կատոսը միևնույն գյուղի քիչ այլակերպված արտասանություններն են։ Սակայն անկախ այդ հանգամանքից յուղի տարածքում պահպանված նյութական մշակույթի հուշարձանները ուղակի վկայում են, որ ներկայիս կատոս գյուղի պատմությունը սկիզբ է առնում առնվազն վաղ միջնադարից։ Ասվացի ապացույցն են գյուղից 1 կիլոմետր հյուսիս, Հոչած գետի աչափից 20 մետր բարձրությամբ մի բլրալանջին պահպանված բազիլիկ եկեղեցու ավերակները։ Կոփածո քարով ու կրաշաղախով կառուցված միանավ շինությունն արևելք արևմուտք ուղությամբ ունի բավականին նեղ ու ձգված հորինվածք։ Արդեն բոլորովին կործանված թաղը ժամանակին պահելիս են եղել երկու զույգ որմնասյուներին հենված թաղակիր կամարները։ Գլխավոր մուտքը բացված է հարավային ճակատից, բայց կառույցը մուտքեր է ունեցել նաև արևմուտքից եւ հյուսիսից։ Շինության բուն հորինվածքում ավանդատներ նախատեսված չեն եղել, բայց այդպիսի կառուցվել են եկեղեցում կից, հյուսիսային եւ հարավային կողմերից։ Ուշագրավ է, որ վերջիներիս մուտքերն էլ առանձին են եղել եւ եկեղեցու ներսից հաղորդակցում չեն ունեցել։ Եկեղեցին կից կառույցների շնորհիվ կարելի է վանք կոչել։ Նրա հարավ-արևելյան կողմում տարածված է Միջնադարյան գերեզմանոցը, Այս նավայրը միտումնավոր կերպով եւ հիմնահատակ ավերման է ենթարկվել 1989-92 թվականներին։ Այժմ կատոսը կրկին օկուպացված է։